Nakon ovoga nam dolazi nakon nam dolazi ovaj, određena pitanja vidjena za hajzi za nifas. Ima tu nekoliko stvari. Prva, prvo kaže ma jahrum al haidi nifasa. Šta je zabranjeno ženi koja je u stanju hajza i nifasa? pa je ovdje naveo autor nekoliko stvari. Kaže, jahrumu alihime salatu wa saumu. Njima dvijema eh, je zabranjen, kaže, eh, namaz i post. Znači, zabranjen, znači, haram je da, poste i da klanje u tom stanju. Eh, ovo je zanimljiva stvar ovdje, da, danas možemo, ovaj, bar kod nas, da, možete naći žena koje kad je Ramazan u stanju hajza posti misli da je to stvar, ovaj, da je da, e, kao tretiraju da je ona koja, koja, ne posti dok je u stanju hajza kao da je to olakšica neka. Pa ona kaže neće olakšica, hoće da postim. E, naravno to je džehla, jel? Da, za vrijeme hajza da posti. Kaže, bolje mi da postim negdje da ne postim. E, to se vraća na džehl, naravno, nepoznavanje, neizučavanje te teme. obično se desi neko u početku, no, tek počne se vratiti, se vjeri zato znači bitno da se zna znači da to nije dozvoljeno, to je haram, znači osoba ako namjerno svjesno to radi ima grijeh. Ako iz džehla neznanja to radi, naravno da nema grijeha. E, kaže dokaz za to da nije dozvoljeno, kaže elej se, na osnovu riječi poslanika sam elej se ida hadat lem tu sali wa lem sum hadis mu na lehi iako ga nije spomenuo uh, e, Makdisi u svoj ovaj hadis mu tefeku alehi nije ga naveo Magdisi u umdetu lahkam Kaže, zar nije, kaže, Elisa i Dahad, kaže, zar nije, kaže, zar e, žena, kaže, koja, koja, je u stanju hajza, kaže, ne, e, e klanja i ne posti. <clears throat> Sljedeći, kaže, takdil haidu, vodnu fesa saum, vola takdi salat ili kauli ajšeta, kaže, e, žena u stanju hajza fasa treba da E, naposti propušteni dane posta, a kaže ne treba naklanjati namaze. Mi smo, ovo smo dosta spominjali, eto opet da rezimiramo. Kaže zbog riječi a iše radijela anha kane yusibuna la hajd ma sam fe numeru bi kadaj saom vola bi kadaj salat kaže e, zanab zadesti e, hajz za vrijeme sa Allahom i poslanikom sallam kaže bio, na, bilo bi nam naređivano da uh, post, napostimo, a da ne naklanjavamo namaze. I na ovom, naravno, učenjaci spominju da iđma učenjaka na ovom propisu. Sljedeći, Znači ovdje imamo tu zabrana klanjanja i posta i e, po pitanju e, naklanjavanja pašanja na post, e, treba napostiti te dane, a ne treba naklanjati. Sljedeći propis treći kaže vo jahrmu vat ul zabranjeno je kaže imati odnos sa ženom u stanju hajza i nifasa zbog riječi uzvišenog, kur'an zbog ajta suri Bekara, وَيَسَلُونَكَ Anil الْمَحِيدِ Pitaju te o hajzu. Kul huwa eden fa'tazilu nisa fil mahid. On je neprijatnost, reci on je neprijatnost i ne prilazite ženama u hajzu, dok su u stanju hajza. Eh, odvojite se od njih, wala taqrabu ne približavajte se njima hata yathurna sve dok ne budu čiste. Naravno, dok ne budu čiste i dok se ne okupaju. Eh, i kaže zbog riječi poslanika sallam za ženu u stanju hajza kad je, kad je upitan, kaže e, isna'u kulle še'in illa nikah, radite sa njima sve osim nikah. Nikah ima dva znači u arapskom jeziku. Jedan je akd, na sklapanje brašnog ugovora, a drugi je nikah, znači e, vato, intimni odnos. Kaže, radite sa ženama sve osim intimnog odnosa. Ovdje se misli uh, e, naslaživanje u tijelu žene. O tome je upitan poslanik Salam Sanem, pa je odgovorio da je dozvoljeno sa svojim suprugom raditi sve osim intimnog odnosa. znači, osim ulaska da uđe sa polnim organom, njeni polni organ. A ostalo naslaživanje u tijelu jednog drugog, to je dozvoljeno na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa. Kaže, ovo jahrom al-haidi tawaf li lihi, sallallahu sallam lema hadatel Aisha, kaže zabranjeno je ženi u stanju hajza da e, obavi, da obavlja tavaf zbog riječi poslanika sam kada je Aisha radijala hanha dobila hajz, kada je išla na hađ sa poslanikom sam pa je rekao if ali ma jefalul hađ e, gajre en el en la e, la tufi bil bejt. Kaže radi sve što radi hađija osim, osim toga da činiš tavaf oko koji oko kuće, odnosno oko laha. I kaže, eh, hadis, inače, mutefeku na lehi, i kaže, zbog riječi e, poslanika sam Safiji, njegovoj supruzi, kada je ona dobila hajz, kaže, e, ha bestuna, e, eh, habeset nahija, kaže, za nas je ona, kaže, ha, habes, za nas je ona, kaže, zaustavila, popita, poslanik sam kada je čuo da ona dobila hajz, Kaže, fa akhbaruhu anaha tafet qabla an tahid. Pa kaže, pa su ga obavijestili da je ona tavafila prije nego što je, prije nego što je dobila hajz. Uglavnom, znači, to spominje kao argumente dokaze da ženi u stanju uh, hajza nije dozvoljeno da obavi da obavi tavaf. I sad, naravno, ovdje se jedna krupna mesela, tu se često dešava žene koje odu na, na, na hađi, na umru, pa je njihova ova, agencija s kojom su došli, ona dobije, nije završila obrede, nije završila tavaf, a njena agencija treba da ide nazad u, e, svoju zemlju da se vrati. E, da li je u tom slučaju njoj dozvoljeno da izvrši u stanju hajza tavaf, ako ne uradi, nije završila obred, u tome pojenta. Znači, i dalje se tretira da je pod ihramima. Ako je pod ihrama, zabranjeno su i mnoge stvari da radi. I ako, ako tako uradi, onda ode, e, znači, treba, tretira da je pod ihrama i mora se vratiti ponovo. I to je toliko iskomplikuje, to je teška mesela i tako dalje, da su, da su izdali fetvu, e, inače većina učenjaka, na tome da nije dozvoljeno u, u ovakvim stanjima i u stanju nužde, znači da žena obavi tavaf u stanju hajza. Pa se tu izdvojio Ebu uh, Hanife i kažu da je dozvoljeno ako, ako će otići kafila, njina karavana otići, u ono doba karavana danas je agencije, ako će otići ne mogu je čekati i u tom slučaju ona bi se trila da i dalje pod ihramima, znači tereti je to sve te, te zabrane pod ihramima, u tom slučaju kaže vid nužde je da ona obavi, da je dozvoljeno tada da obavi da obavi tavaf u stanju, u stanju hajza. I s time se i bintemija, inače mu prigovare da se izdvojio od ostalih učenjaka. Sljedeće kaže ovdje, li zeuđi en je stemtija bi zeuđeti il hajd fima duna tvrđa, to smo već malo prije spomenuli, kaže mužu je dozvoljeno, suprugu je dozvoljeno da uživa da uživa e, u svojoj supruzi uh, u stanju hajza sve mimo polnog organa ne nebija sam sallam kane i da rade أراد ha ili šeja temeta biha dunel frč. Kaže, poslanik sallam sallam kada bi htio e, od od žene u stanju hajza nešto, u stvari mjesto misli se da uživa njenom tijelu, kaže uživao bi u, čitavom tijelu mimo polnog organa. I zato je znači, najsigurniji, e, to smo već spominjali da je mustehab, da ona, da ona svoj polni organ zaštiti nečim, da, da obuče nešto stavi da bilo kao neka vrsta prepreke upozorenja da ne priđu u granicu, da ne urade intimni odnos u stanju hajza, a ako se desi, kakav je kefaret ima, prenosi se od Adulahim ibn radila za kefaret ko učini intimni odnos, koji čini intimni odnos namjerno, svjesno, zna da je haram i ima intimni odnos u svojom suprugu u stanju hajza ono što kod nas kažu nekakav ono kada nije mogao saburat prenijelo ga u tom slučaju prenosi se od na da se da kefaret u vrijednosti koliko je vrijednost jednog dinara ili nisfu dinara ili pola dinara. Međutim, ima, ovaj, ima slabosti u tom hadisu, neki ga ocjenjuju, neki ga prihvataju. I <clears throat> što je tema za sebe, to će nam doći hadis kad budemo raditi i ta tema. Stavovi učenjaka oko toga. Dobro, i da završimo ovdje još, ima još nekoliko rečenica. Kaže, u to mustahada, li Fatima te bint Ebi, ebi Hubejš, nam kaže, e, žena u stanju istihazi, kaže, klanja, znači njoj nije zabranjeno namaz, njoj je naređeno namaz, ona mora da klanja, zbog riječi eh, poslanika sam Fatim binti Abi Hubeš, kada je rekao, kada je u stvari ona njega pitala, i imrajatun ustahadu fela atur kaže, ja sam žena eh, u stanju hajza, u stanju istihaze, pardon, kaže, hoću li ostaviti namaz, pa on govorio, nema dalike irkun, kaže, to je krv koja izlazi iz vene, iz polnog organa, iz vene, kaže, volejse bil hajda, a nije, kaže, krv hajza, nije to hajz, odnosno da treba klanjati, ja a onda ovdje dodaje, on kaže još, kultu kaže, takre taqra'u Kur'an, quran te sumu, te mesul mushaf tiha yatiha zawjuha. Kaže, u stanju, žena kad u stanju istihaze, znači, e, ne samo da klanja, nego je dozvoljeno da uči Kur'an, da posti, da uzima mushaf u ruke i da ju prilazi muž u postelji, iako je znači izlazi krv iz punog organa, koji, krv koja nije hajsa. <clears throat> Naravno, ovo sve što ovdje spomenuto, to ako uzmemo da je to zabranjeno ženu stanje hajza, onda, onda ovo treba naglasiti. Jel? A mi smo već govorili do sad ovaj, o, o, argumentima dokazima oni koji, koji kažu da ženi u stanju hajza nije dozvoljeno da dira, dira musav, da uči Kur'an i tome slično. Govorili smo o tome meseli i razilaženju. Sljedeće kaže volate te vodel mustahadot likuli salatin i kaže ne treba žena u, koja je u stanju isti haze da uzima Abdes za svaki namaz. On je prevagnuo stavu koga? Malikija. Na ovom su samo Malikije. Ostali su učenjaci da treba za svaki namaz. S tim se različiti samo oko toga da li treba e, da li treba kad nastupi namasko vrijeme da se uzme abdest, da se očisti i uzme abdest ili može i prije nastupanja namaskog vremena. Većina unutar ostala tri mezeba da treba kad nastupi namasko vrijeme da se uzme abdest, za svaki namaz. A Malikije kažu ne treba, ona žena koju stihadza, ovo se misli na sahibu uzra. Stiha, oso, žena koju stihazi i sahibu uzor ima isti propis. E, znači, e, on je ovdje stavu Malikija i to je ispravno, vidjet ćemo zašto. Zato kaže, e, Ovaj, znači da može, kad jednom uzme abdest, svejedno kad uzme abdest, da taj abdest traje i ne, ne, ne kvari se sa onim zbog čega osoba u istihazi, zbog čega sahih buzro, nego, nego kad izgubi abdest na neki drugi način, drugi, e, drugi način zbog čega se gubi abdest, mimo, mimo onog zbog čega je sahih buzor, e, e, znači abdest traje cijelo vrijeme a kaže, onda mora odgovoriti na ovaj hadis, zamislite hadis bilježi ga Buharija, a ovdje je navedeno dolo, da ga je budao u ibn Mađe, to, je greška ovaj hadis, znači bilježi Buharija. Kaže, oma rivajetu, te te oddao a, salati, likulli pa čak fali dio teksta. Kaže, kane muslim hadeftuha amda. Ovaj rivajet znači e, da, da uzme abdes za svaki namaz, kaže, ima muslim je rekao u svome sahihu, ima muslim, kad je spominjao el, hadis, osnovni hadis o, za ženu stanju istihazi, rekao, kaže, namjerno sam izostavio ovaj dio. Znači, ima muslim, kaže, namjerno sam izostavio. Koji, koji dio namjerno izostavio? te, voda ili kudi sala. Abde se svaki namaz. A taj dio je Buharija navio u svom sahibu. Pričali smo tu na dercu kad smo govorili o sahibu uzor. Imam Buharija, znači navodi taj dio i taj hadis da je taj dodatak od imama Buharije, te vodao li kuli salat uzmi abde za svaki namaz, da je on vjerodostojan, znači da je vjerodostojan, znači ne bilo, ali zamislite u Buhariji da je vjerodostojan, mi pričamo i hadis Buharije, pričamo da je vjerodostojan. Prije spominjali smo tu se veliko razilaž učenjaka oko privatio svog hadisa i naveli smo da je velika većina, velika većina uh, hadijskih e, e, ovih specijalaca, hadijskih stručnjaka, ustanovila da je ovaj dodatak, iako ga ima Buharija, stavi u svom sahihu da, je, da u njemu ima slabosti, da je daif. I da navodim, prvenstveno, znači ima muslim, ima malik i tako dalje, zato je malikijski mezem na stavu, i mnogi drugi bejheki, spominjali smo učinjake i naveli su zašto je greška hadis, hadisu, ko je pogriješio, koji ravija te je dodao. <clears throat> Tako znači da je taj, taj dodatak koji je, iako je u Buhari ima u sebi slabost, ispravnije bliže na osnovu znači, analize drugih muhadisa učenjaka i to je ono što smo spominjali, kad kažemo da su dva, dva sahiha Buhari muslima, da su, da, da su u njima hadisi svi rodostojni, kaže, osim ono što su određeni hadisi ili određeni e, dodaci u hadisma koje su kritikovali učenjaci. Nekad su pravi bili, bili Buharija i muslima, a nekad su pravi oni koji su kritikovali, jel? shodno kako je koji donio koji argument e, i čemu je prigovorio u hadisu. Dalje, sljedeće, kaže wa ala haid inda eh, inda tohri al kaže obavezna je žena u stanju hajza kada postane čista da se okupa, da uzme gusul. To je poznato, su spominjali u, u poglavlju o gusulu. Eh, Hata jathorne, feida tetaherne, eh, navodi ajet, kuranski ajet u kojem došla naredba, sve dok se kaže ne okupa i kada se okupa i tako dalje, kaže ili zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu e, koji bliži Buhari sun sahih wa idha adbarat kaže faqtasili wa salli kaže iza adbarat kada ode haiz kaže onda se okupaj uzmi gusul i klanjaj Dalje kaže walil mustahadati an tajma baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isha li amrihi e, Hamnat binti Jahsh bidhalik kaže e, žena koja je u stihazi njoj kaže njoj je dozvoljeno neki kažu stehab, da, da spoji između podne kindije namaza i između akšama i jacije. Zbog hadisa kažu od Hamlet bin u kojem je došlo da je opis da tako, da tako uradi. Hadis koji nije Buhari i muslimu, ali je prihvaćen kod mnogih hadisa, da je vjerodostojan. U njemu je došlo da je poslanik rekao njoj, znači kada dođe kraj e, namaza i početak indijskog namaza, kaže ti tad, znači, e, klanja jedan, pa klanja onda drugi namaz, znači na, na prelaznom vremenu između podne, e, i na prelaznom vremenu između, između Akšama i Jacije, tada da spoji namaze. Sljedeće, kaže 208, kaže bol kudratu sufratu bade tohri leset minel hajdi. Kaže, kudret o sufrat. Kudret je, e, znači, smeđa tekućina koja izlazi iz žene, iz, ženi iz, iz, sufrat žuta. Smeđa i žuta tekućina ili e, mora biti tekućina, može biti i ovaj, su, e, može biti ona da se osuši, uglavnom da izađe smeđe i žuto. Nakon čistoće, kaže, nakon čistoće, nakon što ženi prestane hajz, a zna se da je prestala hajz kad? Kad je pojavila se kasat e, e, beda bjelina ili suhoća. Nakon toga se pojavi, dođe nekad ne, neki, nešto smeđe, izađe, nešto žuto izmađe. To se čisto dešava kod žena, jer kod njih ono vazda nešto izlazi curi vas za nešto. E, znači to kad se pojavi taj kudret i sufret, odnosno e, smeđa ili žuta tekućina, kaže lejset miner hajz, to nije od hajza, ne tretira se hajzom, to je pojenta. Zbog hadisa, E, hadis inače bilježi ga, e, bilježi Buhari u sahihu od e, Umu Atije radijallahu anha kaže kunna la na'uddu sufra wal kudre ba'de ja. Kaže nismo brojali, nismo računali, nismo uzimali ni za šta, kaže sufret žutilo i kudret smeđu tekućinu bade tuhri nakon čistoće ni za nismo ubrajali ni u što. Znači nisu tetirali hajzom. To je nakon hajza. A šta ako se pojavi kudret sufret prije hajza? E tu ima veliki kelam, veliko razilaženje kod učenjaka, kad se ubraja hajz, kad se ne ubraja, kojem periodu, koliko dugo i tako dalje, to je tema malo, malo teža. E, kaže, pa se razumije iz hadisa, kaže, bime fumihi, e, razumije se iz hadisa, kaže, da je u vremenu hajza, kad se pojavi kudret i sufret, da je to od hajza. Naravno, ne je potrebno naglašava, ako žena u stanju hajza, pa pojavi se to, kako se može desiti? Pa se žena u stanju hajza, znači izlazi joj krv hajza i kaže, pojavio se kudeti i sufret. Kako se to može desiti? Možete to objasniti. Jer razumijete čemu se radi? Kaže, žena u stanju hajza, kad je, i pojavi se kudet i sufret, kaže, to se računa hajza. Može se to desiti. Znate kako može? Jer mnoge žene, kad imaju hajz, kad ima hajz, ne, izlazi, u nje krv stalno, ono, to je ko da je to česma. Nije, to malo izlazi, malo prekine, malo izlazi, malo prekine. Znači, i onda se u tom periodu, a zna, zna ona da je to period hajza, ti recimo sedam dana. I pojavi se, malo izlazi krvova, hajza malo ne izlazi, i onda pojavi se kudret i sufret. I onda dođe žena kao, aha, kudret i sufret, znači nije ništa. Ne, ako u periodu hajza, ono periodu danima hajza, to se računa svakako hajzom, znači i e, ne, osvrće se na to. Znači, ne da kaže, e, evo, kaže, sad mi pojavilo ona žutilo ili, ili smeđe, ovaj, E, znači to, e, to znači da nisam u hajzu. Znači, e, to je htio da kaže. Kaže no akelo hajd, kaže i jedemo, objedujemo znači, sa ženom koja je u stanju hajza, jer je poslanik sallallahu upitan o tome da, da se jede sa ženom u stanju hajza. Pa je odgovorio E, znači potvrdio tu stvar, e, kaže وَكَانَ يَدَا a عَلَى مَوْدِيَ فَمِ عَائِشَةَ ina i da شَرِبَ وَهِيَ hajt, kaže poslanik sallallahu alejhi kaže stavljao bi svoja svoje usne, svoja usta kaže na mjesto na mjesto posudi e, posude odakle pila Aisha radijela ona odakle pila a ona je bila u stanju hajza odnosno spominje ovdje u meselu to a to su bili jel to je bio ostatak kod židova to je bila praksa da oni kad žena u stanju hajza oni joj jel onaj, napravi jednu vrstu ignorisanja u kući. Nisi, ni sjedi sa njom, niti jedu sa njom, se na poseban način. Znači, to nije od islama, nije od šerijata. Žena u stanju hajza se, sa njom se tretira i opodi kao da, kao da nije u hajzu, osim ovih obrednih stvari koje znamo koje za izrašavanje. I tim smo završili, znači, e, e, svakako smo poglavlje za, o posudama smo radili ranije. Završili smo poglavlje tahareta sad nam znači dolazi namaz. Sad dolazi sve zanimljivije, zanimljivije teme. Dobro, i prekinit ćemo, znači, s ovim spanika, Allah mi gleda, antih šopa, eška dojena, laj, laj, antih, stak tu bolje. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,